Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 145, které věnujeme jednomu rebelovi, národem milovanému, systémem zatracovanému. Od mikrofonu vás zdraví Michal Kyselka. Ruský písničkář, herec a básník Vladimír Semjonovič Vysocký se narodil i zemřel v Moskvě. Jeho matka, Nina Maximovna, překladatelka z Němčiny, si přála dcerku. Inu její potomek se stal symbolem mužství. Otec Semyon Vladimirovič byl vojákem z povolání a tak počas války strádali nejdříve v Moskvě a potom v Buzuluku matka s chlapcem sami. Přišel mír, rodiče se však rozešli. Voloďa s tatínkem a s novou maminkou, se kterou se dobře snášel, se přestěhovali do Německa. Nebyl zde příliš šťastný, Naučil se však hře na klavír a za pár let v roce 1949 se rodina vrátila zpátky do Moskvy. Dějištěm dalších dní byla Kočárová ulice, kde Vladimír našel v sousedství první kamarády a ty miloval více než rodinu. Patřil mezi ně například také režisér Andrej Tarkovský. V rádiu uslyšel zpívat Bulata Okudžavu a bylo mu jasné, že psát a zpívat písně – bude jeho osudem. První z nich, vždy nejdříve texty a pak melodie, vznikaly jako takové pohlednice z cest pro kamarády z ulice. Z Kočárové ulice na Balšom Karjetnom. Где твои семнадцать лет на большом каретном? А где твои семнадцать бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот пол жизни не потерял кто в большом каретном не бывал еще бы ведь Где твои семнадцать лет? На большом каретном А где твои семнадцать бед? На большом каретном А где твой черный пистолет? На большом каретном А где тебя сегодня нет? На большом каретном Переименован он теперь Стало все по новой там, верь, не верь И все же, где б ты ни был, и где ты не придешь? нет-нет, да по каретному пройдешь, еще бы ведь. Где твои 17 лет? На большом каретном. А где твои 17 лет? На большом каретном. А где твой черный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Где твои 17 лет? На большом каретном. А где твои 17 бед? На большом а а а где твой черный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Где твои 17 лет? На большом каретном. А где твои 17 лет? На большом каретном. А где тебя пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Где твои 17 лет? На большом каретном. А где твои 17 бед? На большом каретном. tvorbě nacházel svobodu, kterou pak cítili i ostatní. A podobně jako u našich zpěváků stíhaných komunisty, ať již to byl spolek Šafrán či Plastic People, se tak subkultura stala duchovním bohatstvím a nosným fenoménem doby. Nonkonformní Vysocký, mnohem ostřejší vůči režimu než Okudžava, například zironizoval ranní rozcvičku z rádia, postavil ji jasně do orvelovského spektra – a tam, jak známo, není radno být špatný, ale ani příliš dobrý. Nebavte se se sousedem, dřep a vstyk a ještě jeden, jen se zžijte se spartánskou výchovou. Jestli se vám špatně dělá, umýjte se do půl těla, samozřejmě vodou řádně ledovou. Na životní tragédie běh na místě nejlepší je. Každý z nás má z něho prospěch nevšední. Je to krása tři a čtyři, běh na místě všechny smíří, nikdo není první ani poslední. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три, и четыре. Бодрость духа грации и пластика. укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще. Гимнастика. Гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, выполняйте правильно движения, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мошения. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4 Ширится, растет заболевание если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди оп, тирания. И если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал коньяк и кофе, вам заменит спорта профи, лактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны турные вести, в ответ бежим на месте выигрыша, даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. On je hodně takový, řekl bych, mluvný. On mluví tak, jak jsou lidé zvyklí, že se mluví, Přitom dokáže nalézat velice zajímavé obrazy, metafory a alegorie, ale přitom tak, že je to pro každého člověka srozumitelné. Já když jsem poprvé slyšel větší sled jeho skladeb, bylo to v Dubně u Moskvy, kde sídlí takový mm, ústav jaderných výzkumů, co to jmenuje. A tam jsem se dostal do společnosti, kde u stolu seděli fyzik, kandidát věd a šofér a úřednice a student a všichni se smáli na stejných místech a všichni byli zádumčiví na stejných místech. Pravý interpret Vysockého a hlavně jeho dvorní překladatel Milan Dvořá. Díky němuž mohly vzniknout české verze Vysockého písní. thank you Jdi. Ringvolný kong a strní dřev se rozlehl a pak si na mě z Budky je už zkouší levý hák. Já udržím se na nohou, jsem chycen provazem. On dá mi ránu dělovou a už mě líbá zem. A Budky je vzatím, když nesmí mě být. Si určitě myslí, že krásné je žít. Už sedm souce počítá a já se nezvedám. Pak celé kolo utíkám a v rohu usedám. A vůbec není pravda, že se šetřím nakonec jen tak lidi do tváře je pro mě těžká věc. A na budě je zatím švrinku je klid. I v rohu si myslí, že krásné je žít. A tribuny už vítají, že jsem chlap zbavěla A budky je pak žádají a dámy do těla. A on mě taky zklamání, ať prchám ze všech sil. Já šeptám muže přehání, aby tak nebláznil, jenže jak mě má slyšet, když kolem je tak flip, a myslí jen na to, že krásné je žít. Dál jeho nohy tančí box ve stopách nohou míst. Je sportem celých mužů, box je sportem statečných. On uštval se tou hněrou a náhle na zem pak. Pak sudí zběhl ruku mou, co neumí se prát. I v leže si myslel, že žít je nádherné. Pro někoho jo a Paralelně s vysockým zpěvákem se odvíjela také jeho kariéra herce. V divadle na Tagance se pod vedením režiséra Jurie Ljubimova dopracoval až k vytoužené roli Hamleta a zároveň dostával zajímavé role filmové. Když však byl film Intervence, kde Vysocký hrál hlavní roli, v červenci roku 1968 zakázán a zmizel v trezoru, Propadl Vysocký poprvé skepsy, kterou hasil alkoholem a později morfiem. Byl třikrát ženat. S druhou ženou, Ludmilou, rovněž herečkou, měl dva syny, Nikitu a Arkádie. Jeho osudovou láskou však byla Marína Vladimirovna Poljakovová, známá pod uměleckým pseudonymem Marina Vlady. Francouzská herečka, narozená ruským emigrantům. Vladimír v ní probudil lásku k domovině. Pro ní byl Bůh, když zpíval, chlapec, když žil. Marina se o manžela, byť často až z Francie, starala do posledního dne, o kterém Vysocký tajemně hovořil, že ví, kdy nastane. Ну вот исчезла дрожь в руках, Теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, И в мире нет таких вершин, Что взять нельзя среди нехоженных путей. Один, пусть мой, среди невзятых рубежей. Один за мной, а имена тех, кто здесь лег, снега таят среди нехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов Весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов Гранит храни, И я гляжу в свою мечту Поверх голов свято верю в чистоту Снегов и слов И пусть пройдет немалый срок Мне не забыть Как здесь сомнений я смог В себе убить В тот день шептала мне вода неудач всегда. А день, какой был день тогда? Ах, да, среда. Zemřel milován i svými nepřáteli. Dokonce sám Brežněv si údajně doma pouštěl jeho písně z kazet. Přesto však ani on neuměl Vysockému zajistit alespoň legalitu koncertů. Elvise uštval jeho manažér, Vladimíra pak jeho vlastní démon a potřeba říci to podstatné, dokud je čas. To se mu povedlo a tak zvítězil, podobně jako Janis Joplin, Jim Morrison, Mark Bolan, ale třeba Lemmy Kilmister. A naznačil také, jak silný duch dlí v nekonečných chladných dálavách na východ od nás, domovu Dostojevského a Tolstého, a tím se s kalendáriem 145 od mikrofonu loučí Michal Kyselka. В холода, в холода от насиженных мет. Нас другие зовут города, Будь то Минск, будь то Брест, В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей. Нас суровые манят места, Будто там веселей Неспроста, неспроста Как нас дома не грей не хватает всегда. Новых встреч нам и новых друзей, Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может здесь, может там, где же наша звезда? Может здесь, может там, где же наша звезда? Может здесь, может там, где же наша звезда? Может здесь, может там, где же наша звезда? Может здесь.